بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. ويل لكل همزة لمزة Ole wake kila safihi msengenyaji, Alladhi jamaa malan wa addadah, aliyekusanya mali na kuyahisabu. Yahsabu anna malahu akhladah, anadhani ya kuwa mali yake yatambakisha milele. Kalla la yunbadhanna fil hutama, hasha, atavurumishwa katika hutama. Wama adraka mal hutama na nani atakujuvya ni nini hutama narullahi muqada moto wa Mwenyezi Mungu uliowashwa allati tattali'u 'ala alafida ambao unapanda nyoyoni innaha 'alayhim muqsadah hakika huo utafungiwa nao fi amadin mumaddada, kwenye nguzo zilionyoshwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la Suratul Humaza imeteremka Makkah katika sura hii kipo kitisho kikubwa kwa mwenye kuzoea kebehi watu kwa ishara au kwa maneno, mwenye kukusanya mali mengi, akayahisabu kwa ajili ya fahari na kudhani kuwa mali yake yatambakisha milele duniani. Na humo vile vile lipo onyo kubwa kwa hao kuwa watatiwa kwenye moto mkali unaovuruga miili yao na nyoyo zao na wanafungiwa milango na juu ya hivyo watafungwa pingu humo basi hawataweza kutaharaki wala kutoka. Atapata adhabu kali na maangamio huyo ambaye mtindo wake ni kuwafedhei watu kwa kauli au kwa ishara au kuwasengenya kuwavunjia heshima zao ambaye amekusanya chungu ya mali na kazi yake kuyahisabu tu kwa kuona ladha huko kuhisabu Anadhani huyo kuwa mali yake yatamweka milele duniani na yatamkinga na hayo anayoyachukia na cheza hiyo. Wallahi hapana shaka yoyote kwa vitendo vyake viovu hivyo. Atakuja katika moto na unaovuruga kila kinachotupwa humo. Na kitu gani kitakachokujuvya nini ukweli wa moto huu wa hutama? Moto wa Mwenyezi Mungu uliowashwa kwa amri yake na daima unawaka, ambao unafikilia nyoyoni na kuzizunguka nyoyo huo utakuwa umefungwa milango yake na wao watakuwa wamefungwa humo ndani kwenye maguzu yaliyonyoka hawawezi kutaharakiwa la kutoka